Book 2 79 79ຄໍາຄຸນນະສັບ2 set ສາທາວ ები მეორე set ສາທາວ ები 2 ดิฉันสวมชุดสีฟ้าลูรจิกอาบามาตสวิยาลูรจิกอาบามาตสวิยาดิฉันสวมชุดสีแดงซิเทลิกอาบามาตสวิยาซิเทลิกอาบามาตสวิยาดิฉันสวมชุดสีเขียวมัตสวานิกอาบามาตสวิยา მწვანე კაბა მაცვია დიშან ზი კრაპაუ თუ სი დამ შავ ჩანთას ვყიდულობ შავ ჩანთას ვყიდულობ დიშან ზი კრაპაუ თუ სი ნამტან ყავისფერ ჩანთას ვყიდულობ ყავისფერ ჩანთას ვყიდულობ. დიშან ზგლაპაუ თუ სი ქაუ. თეთრ ჩანთას ვყიდულობ. თეთრ ჩანთას ვყიდულობ. დიშან ტონგკან როთ კან მაი. ახალი მანქანა მჭირდება. ახალი მანქანა მჭირდება. ดิฉันต้องการรถความเร็วสูง สตรพิมันคานามจิรเดบะสตรพิมันคานามจีรเดบะ ดิฉันต้องการรถที่นั่งสบาย มูซาเครเคเบลีมันคานามจิรเดบะมูซาเครเคเบลีมันคานามจีรเดบะ ผู้หญิงชราอยู่ชั้นบน เซมุตมุขุซิคาลิชโฮรุปส์เซมุตมุขุซิคาลิชโฮรุปส์ผู้หญิงอ้วนอยู่ชั้นบน เซมุตมสุขานิคาลิชโฮรุปส์เซมุตมสุขานิคาลิชโฮรุปส์ ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่ชั้นล่าง ქვემოთ ცნობის მოყვარე ქალი ცხოვრობს ქვემოთ ცნობის მოყვარე ქალი ცხოვრობს ქაქ ของเราเป็นกันเองჩვენი სტუმრები სასიამოვნო ხალხი იყვნენ ჩვენი სტუმრები სასიამოვნო ხალხი იყვნენ. ქაქ ของ რაო პენ კონ სუფაბ. ჩვენი სტუმრები ზრდილობიანი ხალხი იყვნენ. ჩვენი სტუმრები ზრდილობიანი ხალხი იყვნენ. ქაქ ของ რაო პენ კონ ნა სონ ჯაი. ჩვენი სტუმრები საინტერესო ხალხი იყვნენ. ჩვენი სტუმრები საინტერესო ხალხი იყვნენ. დიშან მი ლუკი ნარაკ. მე საყვარელი ბავშვები მყავს. მე საყვარელი ბავშვები მყავს. ტა ფუენ ბან მი ლუკ სონ. მაგრამ მეზობლებს ყავთ თავხედი ბავშვები. მაგრამ მეზობლებს ყავთ თავხედი ბავშვები. ლუკლუ ของ ქუნ პენ დეკ დი მე ხა? თქვენი ბავშვები დამჯერები არიან? თქვენი ბავშვები დამჯერები არიან?